música galega para recibir a Xoan, a outro galego. A Xoan Arcadavella que sempre ten moitísimas cousas interesantes que, que compartir con nosotros. Sí. boa tarde, Xoan. Boas tardes. Boas tardes. Aí aí un poquiño molladas, non? No, agora non, mira, veño eh, de estar na no, na Cidade da Cultura. Ah. Eh, está hai algunha nube destas altas, uh mm. ah, -huh que pastra algodón, pero non chove, non. No, amanhã mm. caíron catro pingueiras, ao menos en Pontevedra, pero foi clareando, e, eh, e creo que a cousa pinta ben por fin uh -huh. se Moi ben, moi ah, ben. Bueno. Pero non o sei, non o sei. <laughs> Porque sabes como é este mundo. Outro día eu en na casa, eh, digo, eu subía que yo levaba o Día das Letras Galegas se mira a noite nos informativos sí. que estaban a festa e non sei que e estaban todos en camiseta. Vaya, por bueno, o caso é que yo, o, sea, o caso é que nos disfrutamos cada vez que tú participas con nosotros e que nos fas, faz uh, eh, descripcións de algunhas cousas interesantes. Seguimos vendo mm, mm vídeos e eh, eh, fotos da, da, da, da grande mascarada, pero tamén vemos tamén vemos outras cousas que, que publicas e interesantísimas mm, eh, algunhas delas que, que nomeas como Almiñas do Cemiterio, Cemiterio ah, do Porriño, e Cemiterio do, de outras zonas e, e, que sempre buscas detalles falamos moito das almiñas porque xa falamos un día de que é un monumento mm. eh, popular eh, eh, esquecido, non? O sea, que quedou máis eh, como en desuso, non? Mm -hmm. eh, será porque a xente agora xa non cree, se vai Dios, se vai por inferno. <laughs> Eh, eh, me gusta, me gusta recomendar esto ta, tamén os tes non somente de Galicia, sino tamén de Portugal. Ve, veixo que ta, en Valença do Miño, que está aí o Carón, atravesando o río, e aí tamén colliches algunhas, non? Sí, eh, eh, eh, bueno, hai, hai, eh, fíjate que hoxe, hoxe no, na, no meu Facebook, aí hai tamén unhas que topei eh, onte, onte, na sobra do Carabiñal, ah. en Tarragona. Sí, sí. Un cruceiro e un peto de ánimas e tal, e, e ademais pai dous, un ainda non publiquei moi singulares, non? Moi singulares e, e xa postos a contar de cousas sorprendentes ayer topei uns petroglifos eh, que a, a pedra do Mon, do Moncho, sí, do Moncho, tamén aí na zona de, de, de, de Ribeira, uh -huh. sorprendente, sorprendente porque se ve un cérebro enorme, ah coa súa cornamenta, non? Mm. Eh, e se ve, eh, pero perfectísimamente. A veces, claro, os anos pasan, 5.000 hmm. anos, son moitos anos, e, eh, lóxicamente, erosión... Hai un desgaste, algún eh, desgaste, eh, sí. Pero este se ve, se ve eh, ese, ese macho enorme, mm -hmm. era un montón de de, de, de de cerros hembras, Uh -huh. Non teñen cornamenta ao redor. Uh -huh. Entón, eh, eh, eu eh, me paraba a pensar e dicía, home, se, se o que nos comunicaban esta xente nestas inscripcións era o que representaban eles, buah, menuda cantidad de bichería, ganadería tíamos nós por todos os lados. Claro, eh, claro, claro. Eh, bueno, porque claro, hai unha representación, o sea, se ve un macho é un montón de, de, de, de señas eh, ao redor, ¿no? o sea, que poñía ese ejemplar como que mandaba na manada e, e todo aquilo. Eh, eh, o poder porque non tiña coñecemento dele. A veces te encontras, pero eu creo que porque eh, nos consumimos o que nos ponen. Entón, se chega, non sei, o Concello de tal e publica unha cousa, vamos bum, bum, bum, bum, bum, bum, sí, sí. Eh, a consumir eso, ¿no? Eh, eh, eh, eh, eh, entonces, hay otras cousas impresionantes que non aparece más que eh, rebuscando Eh, hmm. eh, e eh, bueno, pues, eh, perdendo ese, caminos, eses petróglifos ¿no? que nos falas deles estaban en Ribeira, distí? Sí, sí, estaban en Ribeira ai, caramba, ahora non me acordo o nombre eh, do lugar pero está publicado é, é o nome eh, en, no, en Pereira non, perdón, en Rianxo ah. en Rianxo petroglifo eh, do, si eh, eh, si, en Rianxo que non me acordo é, é un lugar en concreto onde se atopa prácticamente a beira do mar é a praia que era prácticamente ali a, a catro a catro pasos non? entonces eh, sorprendente bueno, eh, entonces a mí esas cousas me gustan porque se, se eu a, todo, todo, hombre, eh, sí. divulgadas ¿eh? tal, pues... Claro, ademais eh, eh, o que diste, o que, o que che sorprendeu non é somente so, o, o espectáculo tal e como son, senón as grandes dimensións dos cervos, dos animais, non? Que se veen ali, non? Este, este estaba falando dun animal que pode ter 75 centímetros de alto, uh -huh. o sea, que se ve perfectamente e ademais cun con cun montón de ramificacións, o sea, perfecto. perfecto. Sí, sí, está ben. Mira, ata, vou intentar metelo hoxe, porque hai cousas que hai que, que, que hai que acosalas. O que pasa que, bueno, eu era nin con meus traballos, e eh, levo o meu método de traballo, e ese non puxe ni unha foto dele, non? E, eh, e, eh, me comentaban un día cando isto que falamos, non sei sí. se te gustou paita, non, non sei que hora é, mm. eh, de que o que representaban estes homes e día me dar unha explicación moi sensata de, ou moi entendible. Resulta que mm, nun conxunto de, de, de, de arte rupestre aparecían un montón de animais e uns homes supostamente decían que con lanzas na man hmm. eh, a representación do que sería un, un home. Sí. E, e, e me daba unha explicación, decía, non eran cazadores, simplemente rodeaban, acirraban os animales e os iban conducindo a un lugar determinado e da que os tiña encerrados ali lle daban morte. Uh -huh. eh, e me dicía, o igual que hoxe facemos eh, co, co, as baixas das bestas, os curros, uh -huh verdad? Sí, sí, sí, sí, sea, sí, sí. Era, que era un sistema de caza que dicían que tiña naquela época sería unha persona entendida, o sea, unha persona sí, sí, sí, claro. de, de Pasco, un estudioso do tema, ¿no? Uh -huh. Eh, e, eh, e os iban conducindo a un sitio, ali quedaban cercados e eh, lógicamente pues, se collía o animal, se comía porque había que comer, claro. Entonces, claro, sí. sí. O, o unha cousa parecida o que se facía eh, eh, que hasta un día de, de falar o que era a ah, o, os foxos de lobo a, Foxo, a, foxos de lobo estaban moi ben ideados non que, que era unha cousa fantástica o feito de, de, de, de, de poñerlle unha, unha cabra ou un, unha ovella no medio ou nunha zona determinada o, o, o lobo entraba e non, non andaba saído despois ah, claro, claro, ese hai un moi curioso en Parrado Sil, ali prácticamente onde están os balcóns, o mirador de Madrid, uh mm-hmm. -huh. hai, hai un... Eh, moi fácil, que tens que pasar por ele ou sí ou sí para ir aos miradores. Sí. Eh. Pero despois había outro, outro sistema de caza que era que se poñían de acordo dentro dunha zona determinada se uh -huh. poñían de acordo os veciños de varias aldeas que había que regular o animal porque senón pois, pois, tamén facía o seu dano, non? Sí. Entón o que facían era tal día, tal hora empezaban a sair diferentes sitios do dos diferentes lugares, facendo ruido, portando cousas que fixan ruido ou incluso que foran eh, que tuveran eh, estacas con cintas de colores, etcétera, etc. Para espantalo. Pa, para espantalo, non. Levalo, conducir a un sitio no que ao final ven hasta incluso a veces por ou ben con muros artificiales se iba encerrando o animal hasta que caía nun pozo. Ajá, un foso que se lle preparaba para, para que despois de ele non pudiera sair, claro, claro. Claro, ele o animal pois pues, tiña que non te quedaba outra que entregar a alma. <laughs> Exactamente. Esa, a esa non lle cumpría un peto de ánimas, non? no, no, ese, non ese non se salvaba, non. Hai que curioso, sobre todo, algúns teñen muros de, de kilómetros, e hai un eh, na serra do Suído pertenece a a parroquia de Prado mm. eh, en, do, do Concello de, de Comedo creo que mm. eh, eh, en vez de ser unha V gigantesca como era a maioría era unha eh, de doble conversencia, era unha V doble con dous eh, fosos eh, sí. aproveitaba a orografía do terreno o terreno facía unha bomba entonces o que facían era unha especie de V doble pero de muros de quilómetros, muros de uns metros e pico, Ajá. para mal non, osca, non, non salía, non? É un sistema de caza. E fíjate ti curioso, hmm. a la vez, eh, en, en Google, eh, vin un sistema de caza que todavía se emplea na zona de dos Andes mm. eh, para a caza de, de das alpacas e máis de das llamas como a recollen do monte e viven en estado salvaxe claro. tamén era eh, eh, cerrando desde varios sitios salían as xentes e iban generando ruido o animal iban o conducindo con ese sitio e unhas, e unhas tintas unha especie de, de cordas que levaban colores eh, para que o animal se asustara hasta que chegaba un sitio e, e o estabulaban para despois, bueno, uns serían para comer, outros para, para... para marcar, outros para volvelos a soltar de novo, non? Sí, sí, sí. Perfecto, unha, un, unha, unha fórmula ancestral de, de, de conducir ou de, de, non sei, de, de, de cambiarlle a, a forma de vida da, da, dos animais, non? É importantísimo o que, claro, o que Eh, É, eh, claro, hoxe cando se fala desto hai que andar con máis delicadeza porque hai determinados grupos, pero o lobo eh, a nosa cultura sempre foi un animal mal visto, mal visto. Pero... E achacaban todos os males, fíjate. Sí. Porque, como éramos atravesados hasta cando un neno facía algo malo, que vai vir eh, lobo. Había que botarle botarlle unha bronca, tío, se vai vir o lobo, vai te comer. <laughs> sí, sí. Bueno, ai, aí eu acórdame de, de cativo, acórdame de que no, no, no, por lo menos na aldea, eh, sí. eh, cando se mataba un lobo, pois e, e collíase nunha padiola entre ah, sí. dous ou tres, dous, tres ou catro persoas, dependendo do, do peso, e, e, e visitábanse varias varias zonas, varios um, povos, e, eh, e os dos povos eh, dábanlle mm, non, non cartos, porque daquela non había Javier, pero sí eh, un chourizo, dous, dous, un kilo de patacas, cualquier cosa. Eh, os, veciños mm, saudaban a, a esa morte ou, ou, ou a caza do, do lobo para a, aportando cousas para as persoas que, que, que, que traían na gallola o, o lobo era, era, era librarse dun enemigo, non? O sea, isto, eu digo sempre, moitas veces, en plan, coña. Eh, Esto era como que escapa, o que é capaz de librarse de pagar algo a tienda, non? Sí. O lobo é un animal que come, como comemos nós, e de vez en cando vai comer algo. Uh -huh. E vai comer, O mellor, un... Eh, un cerro, un cabalo, unha vella, porque ten que comer. Claro, comer, claro, sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, si ti eras capaz de, de, de liquidar un, había que facer unha festa. O curioso non é eso, é que eh, o, hoxe hai un tipo de, de ganadería, o sea, de vixilancia no monte, uh -huh. eh, para, porque hai ataques do lobo, uh -huh. eh, hai un sistema defensivo que é emplear un burro ou unha burra, uh mm. -huh. un, un, un, unha yegua, e, eh, lógicamente, os mastins que conocemos todos. Sí, e eu sí, le preguntaba, bueno, me explicaba o sistema de defensa, decía, é ah, que pinta o burro sí. para descender. E me decía un gambeiro, un profesional da gambería de alta montaña, non? Alano Cabré, me decía él, é que o burro é o primeiro que detecta o lobo, é tan cagón, ten tanto medo, que ainda ningún animal detectou a presencia do lobo, é o burro xa, está detectando, entón se empeza a hornear. A hornear. Sí, sí, sí. Este é o primer síntoma de alarma. Sí, sí. E, e, despois, pois, lógicamente xa, os animais dicen, se este, xa empece que hai un peligro. Claro. E xa se poñía en sistema de defensa, que eu non coñecía o sistema de defensa, e, e bueno, eh, como se os animales se empezan a protegerse, como os mastins, Mm. E eh, a yegua, e, eh, eh, preguntaba, que pinta a yegua? E, e dime, a yegua, lóxicamente, vai eh, para ter medo, aunque non detecte, cando ven o lobo, ela ter medo, é que ten a yegua. Que a yegua ve donde manda patar o burro, no, o burro manda patar a esa dispersión, se o momento sí. pode che matar unha vella, como che pode matar un Sí, sí, sí, sí, sí. Un, un, un terneiro ou cualquier outra cousa, claro, claro, sí. A yegua, a yegua vive de la patata. Sí, sí, sí. A, a yegua apunta ben. Sí, no, esa apunta. Non tiro tuntú. E, hoxe a iso, eh, eu xo vi máis veces, da que te explica enténdelo, e ves un rebaño de animais, sí. unha yegua, dúas, e Ya o burro, o burro... un montón de mastins como houve toda a vida, ¿no? Claro que sí, claro que sí, sí. Eu vou eh? Moi ben. Bueno, Joan, que, que, que te mm, molestamos un chisquiño, pero que o suficiente como para poder saber cousas novas e interesantes. O, o importante é que, que teñes un bo día, que termines de pasar un bo día e unha boa fin de semana. Que... Eh, oye, e mañán, mañán boas maravillas, así que se tendes tempo o próximo día eu vou contar das maravillas porque vou preguntar porque ah. levan estes ramos de bolas claro, e de claro. Velazes, Muy... hai que contalo porque me parece sorprendente e iso hai que hai que divulgar así que mañán toca maravillas Muy e alá andaremos por, por Cartelle, por a terra de Ceranova Muy ben, eh, muy ben. Eh, e iremos de romería e se hai un churrasquito ali e un pulpo mandaremos Aí Sí, porque hai que ir acompañado con algo de gastronomía, porque eh, de, de, de penitencia temos bastante xa. Ya, é máis é máis a inteligencia consigo moita energía, algún pensa que non, eh, pero <laughs> o pensar é, eh, cuidado, vale. é sinto que nos encanta meter algo joder. eh. <laughs> Moi ben, bueno, pois, bon proveito tamén, eh, moitísima felicita, moitísimas felicitacións. Ata outro momento, Joan. Hasta lo viño, veña, boa tarde a todos e todas. Moi boa tarde, veña. Moi boa tarde. Queridos ointes, seguimos con música para, para terminar de adobiar o, o programa de hoxe. atributos que a condenan. Historia pensa que abriga